Toe allemaal veilig aan die andere kant van die rivier was, het die Heere met Joshua gepraat, kies twaalf mans uit die volk, een uit elke stam en sê vir hulle, kry twaalf klippe uit die middel van die Jordaan van die plek waar die priesters staan. Dra hulle saam met julle en gaan pak hulle op een hoop waar julle vannig gaan oorblij. Joshua het door die twaalf mans wat uit elke stam kom, nader geroep. Hy sê vir hulle, gaan bij die ark van die Heere julle God voorbij tot in die middel van die Jordaan. Elkeen moet de klip op zijn skouwer tel, zodat so daar voor elke stam een is. Ons zal daar meer gedenkteken bou. Jelle kinders zal jelle in die toekomst vragen, waaraan herinner je die klip bij jelle. Jelle moet dan voor jelle vertel, die water van die Jordaan is afgesnijd door die ark van die verbond van die Heere dier die Jordaan gegaan het. Hierdie klippe sal die Israëlieten altijd daaraan herinner. Die Israëlieten het gemaakt soos Joshua vir hulle gesê het. Hulle het twaalf klippe vir elkeen van die twaalf stammen uit die middel van die Jordaan uitgedra, soos die Heere vir Oosja beveel het. Hulle het het saam met hulle gevat naar die plek waar hulle kamp zou opslaan. Hulle het het daar op mekaar gestapel, Joshua het ook twaalf klippe in die middel van die Jordaan op mekaar laat stapel, daar waar die priesters wat die ark van die verbond gedraaid, gestaan het. Daar die klippe is vandaag nog daar. Die priesters wat die ark van die verbond gedra het, het daar in die middel van die Jordaan bly staan totdat al die Heerese opdrachten wat Mooses vir Joshua gegee het, afgehandel was. Die volk het haastig dier die rivier getrek. Toe die volk klaar dier was, het die priesters met die ark van die Heere dier getrek. Die volk het vir hulle gestaan en kyk. Die gewapende vechters van die stammen van Ruben en Gad en die halve stam van Manasse het aan die voorpunt van die Israëlieten eerste dier die rivier getrek, soos Mooses bepaal het. Omtrent 40.000 mans gewapen vir oorlog het dier die rivier gegaan voor die ark van die Heere uit na die vlakte van Jericho. Op daardie dag het die Heere Hoosja groot aansien in die oe van al die Israëlieten gegee. Hij was sy hele leven lang net zo so belangrijk voor hulle soos Mooses. Die Heere het vir Oosja gesê, sê vir die priesters wat die aard dra, dat hulle uit die Jordaanrivier moet uitkom. Joshua het hulle so beveel, die priesters wat die ark van die verbond van die Heere dra, het uit die Jordaan uitgekom. Toe hulle voete die droge grond van die wal raak, het die rivierse waters weer na sy ou plek begin terugvloei. Dit het weer sy walle begin oorstroom, op die tiende dag van die eerste maand het die volk dier die Jordaan getrek. Hulle het gaan kamp opslaan bij Gilgal, oos van Jericho. Hier bij Gilgal het Joshua die twaalf klippe wat hulle uit die Jordaan uit saamgebring het, op mekaar gestapel. Hij het vir die Israelite gesê, wanneer jylle kinders in die toekomst vir hulle paas vra, wat se klippe is dit hierdie, moet jylle hulle vertel, Israel het hier op droge grond hier die Jordaan rivier getrek. Die Heere jylle God het die water van die Jordaan voor jylle laat wegdroog zodat jylle daardoor kon gaan, net soos die Heere destijds die Rietzee voor ons laat wegdroog het zodat ons daardoor kon trek. Hij het dit gedoen zodat al die volken van die aarde kon erkennen dat die Heere groot mag het, en dat jylle so lang jylle lewe die Heere jylle God moet vereer.